Eh, hola, em dic Jordi Raimon, eh, sóc de Barcelona, al barri Baicarca, i sóc col·laborador del Setmanari de la Directa, que és un projecte informatiu eh, horitzontal i especialitat en els moviments socials. Eh, la Directa és un projecte informatiu que va néixer fa, ara fa 6 anys. Eh, inicial va, inicialment va néixer en format paper de diari, amb, eh, amb el que és, és un format eh, tabloide i, bueno, mm, diari, un diari setmanal. Uh, ara fa o gairebé un any vam encetar també la web eh, per, per internet i funcionem amb dues instruments. El format paper eh, explica molt més en profunditat les notícies de l'actualitat dels moviments socials de, dels territoris de parla catalana i la web eh, fa unes notícies molt més curtes però eh, sistematitza molt més l'actualitat. Pujant després de 3 en 3 brut els graons tenen en mi. Només promeses, només sí. Eh. vull que torne a casa. Eh, lo directe és un projecte informatiu que va néixer de la necessitat de fer aflorar tot un seguit de notícies que els mitjans silenciaven sistemàticament, els, el que són els interessos propis dels mitjans de comunicació, dels mass media, eh, la majoria d'ells vinculats a interessos econòmics, a entitats financeres o bé de grans empreses multinacionals, eh, doncs des del, des de, es veia una necessitat de generar un projecte que fos realment independent, que no estigués eh, captat per cap interès econòmic i s'havia de construir des de baix. I aleshores, eh, fa sis anys es va fundar la Directa, és un projecte informatiu que viu de les subscripcions, Eh, la publicitat només és el 15% del pressupost eh, del projecte informatiu i bé, eh, es dirigeix a la gent que vol llegir. Si la gent, que, si la gent deixa de llegir-lo, el, el projecte es morirà. Aleshores, el públic és molt concret. I el soroll dels teuladins a l'estació Fotografies que he guardat als embalatges arraconats dintre de l'eco del pis buit Eh, el, la directa és una associació sense ànim, una entitat sense ànim de lucre, és una associació, l'Associació per la Difusió Sense Límits, que és l'editora del setmanari La Directa. Uh, aleshores, el, principalment el, la directa no pretén ser una gran empresa, sinó un, un recurs pels moviments socials doncs el règim jurídic ara mateix és l'entitat, però el dia de demà podria convertir-se perfectament en una cooperativa. El que sí que té molt clar és dins de quin àmbit està, que és el de... no, és, no és un projecte lucratiu, no és un projecte, no és un negoci, sinó que és un recurs pels moviments socials. Mm -hmm. La directa és un setmanari que s'escriu en català eh, perquè partim de que la comunicació en aquest país ha de ser en la llengua pròpia del país, en el nostre cas és en el català de Catalunya, però el, en el cas de les corresponsalies s'expressen amb la seva pròpia forma de parlar i és, considerem que és una riquesa fer-ho així. Thank you. Miro de canal, qui sap on fan un documental. Quan acaben els tenes porto un cabrec monumental. Les misèries de les vides orientals i occidentals. Desconnecto un porro i floto dins d'aquesta instrumental. Em fa mal l'occipital, un altre incendi forestal. Diran un foc accidental, poc impacte mediambiental. Diran que fa un temps primaveral quan fa un fred que t'hi cagues. Ens pixen a sobre i ens diuen que plou. Vergonya em fa el més llegit a Catalunya. La raó i l'ABC les suaus de la franja. El país a fi el PSOE, la burgesia amb vanguardia. Digue'm que llegeixes i et diré de quin peu calces. Jo estic subscrit a la directa, almenys em crec el que diuen aquests. La informació tal com és, no vull pas que la manipulin. Si així són les coses, així vull que me les expliquin. la directa té 80 punts de venda als, a l'arreu del territori, aleshores a, la majoria de punts de venda estan concentrats a Barcelona i a l'àrea metropolitana, però tant a Girona com a Tarragona, com a Lleida, com al País Valencià, el que és la ciutat de València i aquí a Palma, a, a Llibres Mallorca, tenim punts de venda i subscriptors en realitat en tenim eh, repartit la part d'arreu dels països, dels països catalans arreu del món una miqueta. Respecte la boca no és massa complicat Només són paraules en efecte Fràgils equilibris entre mots i fets Quan tractes les amigues com si fossin maniquís Intel·ligència Utilitzar-la amb humilitat Si t'odien pot ser causa de la teva vehemència i vanitat No converteixis el teu veïnat en virtut i assegut Vulguis controlar els que fa ja temps s'han aixecat Amor, no encaixen les peces A més a MS ni presses Si no et deixes portar qualsevol paral·lelisme entre càlcul i amor És casualitat, xavala I això no ho planejar. Dignitat és sí quan és sí, no quan és no. No cap despuntar altre cop i continuar espunant marxa de contenció quan pares baixar el cap. Oi que et sents pitjor, després brotar l'orgull de la de la submissió. Tendresa, allarga la mà quan més ràbia et faci fer-ho. Si et necessito no m'espero i si t'enyoro et pico. És complicat ser dolç en un món de mascles ibèrics, però tu mostra empeny en ser-ho. No ets un porc, ets un ésser humà, tot arreu, escolta-la, la mort. Concebre-la és el més humà que hi ha, tot i cruel, i ens permet alçar l'art de la vida com el del violoncel. Perquè esperar més temps de llevar de soc arrel... Bueno, eh, a mi m'agradaria expressar la necessitat de construir mitjans alternatius, mitjans que no estiguin eh, en poder de les grans multinacionals, la necessitat de eh, tenir veu pròpia des de la gent d'esquerra, d'extrema esquerra, comunistes, anarquistes, el que sigui, eh, de tenir un, un lloc on poder no expressar les nostres idees polítiques i fer un pamflet, sinó explicar el que passa als carrers, que sovint intentem explicar-ho però som silenciats, doncs bé, necessitem mitjans propis per fer-ho necessitem que els mitjans propis que tenim també s'uneixin, col·laborin entre ells i, i generem un espai comunicatiu en català que sigui prou potent com per que no ens ofeguin els mass media que venen, ja sabem d'on venen tots, quins interessos tenen i què és el que pretenen. Gracias a Germán Bolero, maestras y compañeros.